Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu Zər Cündəb ibn-i Cünədə Əl-Qəfaridir radiyallahu anh. Bu sahabə İslam dinini qəbul etmiş ilk 5 nəfərin 5-incisi olmuşdur. Gəlin əvvəlcə bu sahabənin İslam dinini qəbul etməsi barədə danışaq. Rəvayət edilir ki, Əbu Zər radiyallahu anh demişdir, Mən Qifar qəbiləsindən idim. İslamın ilk günlərində bizə xəbər gəlib çatdı ki, Məkkədə bir adam peyda olub, Peyğəmbər olduğunu iddia edir. Onda mən qardaşıma dedim, ged o adamın yanına, onunla danış və mənə ondan bir xəbər gətir. Qardaşım Məkkəyə gedib onunla görüşdü, sonra geri qayıtdı. Mən soruşdum, nə xəbər gətirmirsən? Dedi, vallahi, mən insanlara yaxşı işlər görməyi buyuran və onları pis işlərdən çəkindirən birisini gördüm. Mən ona sən mənə lazım olan xəbərləri gətirməmsən dedim. Sonra da bir cürdəy su və bir əl ağacı götürüb Məkkəyə yola düşdüm. Mən Peyğəmbər s.a.v. tanımırdım və heç bir kimsədən onun haqqında soruşmaq da istəmirdim. Ehtiyat edirdim. Mən zəmzəm suyundan içirdim və məsbidül haramda qalırdım. Həmin vaxt Əli ibn-i Abi Talib gəlib mənim yanımdan keçdi və mənə qərib adama oxşayırsan, dedi. Mən bəli dedim. O mənə elə isə gedək evə dedi. Mən də onunla getdim. O məndən bir söz soruşmadı. Mən də ona heç nə demədim. Səhər açıldıqda mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi soraqlamaq üçün məscidə gəldim. Lakin heç kəs mənə onun haqqında bir söz demədi. Yenə Əli ibn Əbi Talib mənim yanımdan keçdi və soruşdu sən qonaq qalmaq üçün hələ özünə bir yer tapa bilməmsən? Dedim, xeyr. Dedi, gedək mənimlə. Bizdə qalaq. Yolda məndən soruşdu ki, sən nə gəzirsən? Bu şəhərə gəlməyinin səbəbi nədir? Mən ona dedim. Heç kimə deməyəcəksənsə, sənə məqsədimi bildirim. Əli baş üstə dedi. Mən ona dedim. Bizə xəbər çatıb ki, Məkkədə bir adam peyda olur. Peyğəmbər olduğunu iddia edir. Mən qardaşımı göndərmişdim ki, onunla danışsın və onun barəsində mənə bir xəbər gətirsin. Lakin o qayıdıb mənə lazımı xəbərləri çatdırmadı. Odur ki, mən özüm onunla görüşmək istədim. Əli ibn Əbi Talib dedi, sən düz yol tutmusan. İndi mən onun yanına gedəcəm. Sən də mənim dalımca gələrsən. Mən hara girsəm, sən də ora girərsən. Əgər yolda sənə xətər toxundura biləcək birisini görsəm, dayanıb divarın dibinə çəkiləcəyəm ki, güya ayaqqabının bağını bağlayıram. Sənsə yoluna davam edərsən. Bunu deyəndən sonra getdi. Mən də onun dalınca getdim. O gəlib bir evə daxil oldu. Mən də onun dalınca Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına daxil oldum. Və ona mənə İslam haqqında danış dedim. O mənə İslam dinini başa saldı və mən elə yerimdəcə bu dini qəbul etdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənə dedi, Ey Əbu Zər, bunu heç kəsə bildirmə. Qayıt öz qəbilənə. Elə ki, bizim açıq aydın dəvət etdiyimizi eşitdin, gəl qoşul bizə. Mən dedim, səni haqq ilə göndərən Allaha and olsun ki, mən bunu müşriklərin arasında açıq, aydın elan edəcəyim. Bundan sonra Abu Zər radiyallahu anh Kəbənin yanına gəldi. Həmin vaxt Qureyşlər orada idilər. Əbu Zər uzə səslə dedi. Ey Qureyşlər, mən şahidlik edirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur. Və şahidlik edirəm ki, Muhammed onun qulu və rəsuludur müşriklər bir-birlərinə qalxın bu sahabinin, yəni əcdadlarının dinindən dönənin dərsini verək dedilər. Onlar qalxıb məni o ki var döydülər. Bu vaxt Abbas sinəsini qabağa verib məni müdafiə etdi və üzünü onlara tutub dedi, Vay sizin halınıza! Siz Qifar qəbiləsindən olan bir adamı öldürmək istəyirsiniz? Axı sizin həm ticarət yollarınız, hem de özünüzün gediş, gelişiniz oradan keçir. Bunu eşidəndə onlar məndən əs etdilər. Səhəri gün mən yenə onların yanına qayıdıb dünən dediklərimi bir daha təkrar etdim. Onlar yenə qalxın bu sahabinin dərsini verək dedilər və məni dünənkinin kökünə qaldılar. Yenə Abbas sinəsini qabağa verib məni müdafiə etdi və dünən dediklərini bir daha təkrar etdi. Bundan sonra onlar məndən əl çəkdilər. Beləcə, Əbu Zər radiyallahu anhu İslam dinini qəbul etdi. Allah ona razı olsun. Əbu Zər radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəqi qəbirsanlığına tərəf getdi. Mən də onun dalınca getdim. O arxaya dönüb məni gördükdə dedi, Ey Əbu Zər! Mən dedim, hüzurundayam ya Rasulullah əmrinə müntəzirəm, canım sənə qurban. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bu dünyada var dövlətlərini artıranlar qiyamət günü savablarını azaldacaqlar. Yalnız haq yolda malını Allah yolunda xərcləyənlər müstəsnadır. Abu Zər radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu nəsiyyətindən sonra ömrü boyu əlinə gələn var dövlətinin çox hissəsini Allah yolunda xərcləyir. Abu Zər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona demişdir. Ey Abu Zər, xörək bişirəndə onun suyunu çox elə və qonşularını da yeməyə çağır. O yeməklə qonşularınla bölüş. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona belə buyurmuşdur öz qabından qardaşının qabına yemək içmək boşaltmağın sədəqədir. Yaxşılığı əmr etməyin və pis əməllərdən çəkindirməyin sədəqədir. Qardaşının üzünə gülümsəməyin sədəqədir. İnsanların yolundan daşı, tikanı və sümüyü kənara atmağın sənin üçün sədəqədir. Yolu bəlli olmayan bir yerdə bir adama yol göstərməyi sədəqədir. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Əbu Zər radiyallahu demişdir. Var dövlətin üç şəriki vardır. Biri sənin qədərindir ki, o sənə nə xeyrxah, nə də pis bir iş görməyi əmr edər. Sadəcə sənin canını alır. O birisi sənin varisindir. O gözləyir ki, sən başını yerə qoyasan, var yoxunu yığıb aparsan. Və əgər sən bacarırsansa, o ikisinin qarşısında acizlik göstərmə. Onları qabaqla. Çünki uca Allah buyurur, Lən tənəlül birrə həttə tunfiqu mimmə tuhibbun. Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə, xeyrə nail olmayacaqsınız. Bunu danışandan sonra Abu Zər radiyallahu anh öz dəvəsini göstərib dedi. Malımdan mənə ən əziz olanı Bu dəvədir. Mən onu Allah yolunda sədəqə verirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabəni tərif edib demişdir. Kim İsa aleyhisselamın təvazukarlığını görmək istəyirsə, qoy Əbu Zərə baxsın. Yenə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə demişdir. Səma altında və yer üzündə Əbu Zər qədər doğru danışan başqa birisi yoxdur. Əbu Zər radiyallahu demişdir. Bir dəfə mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə dedim, Ya Rasulullah, adam bir toplumu sevir, lakin onların əməllərinin dərəcəsinə çata bilmir. Neynəsin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, Ey Əbu Zər, sən sevdiyin kimsənin yanında olacaqsan. Mən dedim, mən Allahı və onun rəsulunu çox sevirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi sən buyurdu. Ey Əbu Zər, sən sevdiyin kimsənin yanında olacaqsan. Bu rəvayət Əbu Zər üçün cənnətlə müjdədir. Əbu Zər radiyalarının vəfatı isə ən çox təsir edən hadisələrdən biridir. Rəvayət edilir ki, Əbu Zər radiyalarının Rabzədə, səhralıqda əcəli yetişdiyi zaman zövcəsi ağlamağa başladı. Əbu Zər dedi, niyə ağlayırsan? Zövcəsi dedi, ağlayıram, çünki sənə kömək edə bilmirəm. Üstəlik səni kəfənləmək üçün kəfənim də yoxdur. Əbu Zər dedi, ağlama. Bir zaman biz bir neçə sahabə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanındaykən o bizə dedi, sizlərdən biri səhrada vəfat edəcək və möminlərdən bir toplum onun cənazəsində iştirak edəcək, onu kəfənləyib dəfn edəcəklər. O məclisdə mənimlə birlikdə olan sahabələrdən hər biri öz yurdunda, öz qövmünün arasında vəfat edir. Birdə mən qalmışam. Mən də gördüyün kimi bu səhrada can verirəm. Qalx ətrafa boylan. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin xəbər verdiyi o möminləri görəcəksən. Vallahi mən yalan danışmıram. Zövdəsi dedi. Buradan kim gəlib keçə bilər? Axı həc mövsümü qurtarıb. Əbu Zər dedi, sən yol tərəfə bax. Qadın ayağa qalxıb ətrafa boylandı. Bir də gördü ki, bir karvan onlara tərəf gəlir. Nəhayət gəlib ona yaxınlaşdılar və nə kömək lazımdır deyə soruşdular. Qadın dedi, bir müsəlmanı kəfənləyib dəfn etmək lazımdır. Bunu etsəniz, savab qazanarsınız. Onlar kimdir o deyə soruşdular. Qadın Əbu Zərdir dedi. Onda hamısı bir ağızdan atamız, anamız ona fəda olsun dedilər. Və dərhal miniklərindən yerə inib Əbu Zər'in yanına gəldilər. Əbu Zər onlara dedi, sevinin, çünki Rasulullah s.a.v-in müjdələdiyi o müminlər sizsiniz.